Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira que eu não sou limão. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando um meio de brigar. Hoje palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira que eu não sou limão conversa e conversa você vai arranjando meio de briga. Oito palavras em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos traços. Arrume tudo que é seu. Eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuo é besteira, não adianta não. Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira, que então eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não, não. Dove. do jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Guru gurugudu guru, girigide, guru. giri, gazange, gazange ge, giri ginigidi giri, gurugudu, giri guru, girigide, girigide giri, gazange, gazange ge, giri ginigidi giri, gurugudu, giri guru, girigide, girigide giri, giri giri gazange, gazange ge, ginigidi. Gorongondong, gorongondong, gorong, giri giri, giri giri giri, gansainge, gansainge, giri giri. Guru guru, guru guru guru, giri giri, giri giri giri, gansainge, gansainge, giri giri giri gidi giri gidi giri gazange gazange nge giri gidi giri gidi giri goro goro goro goro goro giri gidi giri gidi giri gazange gazange nge giri gidi giri gidi giri goro goro goro goro goro giri gidi giri gidi giri gazange gazange nge giri gidi Blim blim na estação. Ai, ai, ai, no meu peito, qualquer coisa no meu coração. Blim, blam, blim, piu, piu, piu, faz o apito. o check, check, check, faz o trem. Ai, ai, ai, no meu peito, vai o meu coração sem ninguém. Ela passou e quis sentar eu num instante ofereci o meu lugar. Qual o seu nome? Eu perguntei. Ela sorriu, eu não caí porque não sei, não sei. Check, check, check, vai chegando. Blim, blim, blim na estação. Ai, ai, ai, no meu peito. Qualquer coisa parou quando a vi levantar pra descer. Quis falar sem poder quis gritar, quis chamar, ela então me fitou, pôs a mão sobre a minha. E foi ao fim da linha, ela passou e quis sentar. Eu num instante ofereci o meu lugar. Qual o seu nome? Eu perguntei. Ela sorriu, eu não caí porque não sei, não sei. Check, check, check, vai chegando. Blém, blém, blém na estação. Ai, ai, ai no meu peito. Qualquer coisa parou quando a vi levantar pra descer. Quis falar sem poder. Quis gritar, quis chamar. Ela então me fitou, pôs a mão sobre a minha. E foi ao fim da linha. E foi ao fim da linha e foi ao fim da linha. Eu pra você fui mais um. Você foi tudo pra mim. Fiz de você o meu céu razão, meu tudo enfim. As coisas belas da vida de nada servem porque, porque não tenho querida. Você foi mais um. Você foi tudo para mim. Fiz de você o meu céu, minha razão, meu todo enfim. As coisas belas da vida de nada servem porque porque não tenho querida você. Farolito que alumbras apenas me cai deserta. Quantas noites me viste orando-lhe amar a sua puerta. Sin lhe mais que uma canção um pedaço de meu coração. Sem levar-lhe mais nada que um beijo friolento, travieso, amargo e dulzão. Farolito que alumbras apenas me cai deserta. Quantas noites me viste chorando, lhe amar a su Sem levar-lhe mais que uma canção, um pedaço de meu coração. Sem levar-lhe mais nada que um beijo friolento, travesso, amargo e dulce. Tra la la la la. Tra la la la la, tra la la la la la. mais nada que um beijo friolento, travesso, amargo e dulçor. la la la Bésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. besame, besame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Besame, besame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. besame besame mucho. si fuera esta noche la última vez. besame, besame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Ela agora mora só no pensamento ou então no firmamento, em tudo que no céu viaja. Pode ser um astronauta ou ainda um passarinho, ou virou um pé de de papel de seda, ou quem sabe um balãozinho. Pode estar num asteroide, pode ser a estrela d'alva que daqui se olha parecer ela agora papel de seda ou quem sabe um balãozinho pode estar num asteroide pode ser a estrela d'alva que daqui se olha aparecer. Vada vada vada vavi Vada vada vada vavi Vada vada vada vada vada vada vada Vada vada vada vavi Vada vada vada vavi Vada vada vada vavi